أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الأحد الصمد الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله أحد الصمد وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله صلوات الله وسلام عليه اللهم صل على محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسح في الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتانا اليقين صلوات ربي وسلامه الأتمان الأكملان عليه صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون عباد الله اعلموا أن للعلم وظيفة عظيمة في ديننا الإسلام فاتقوا الله يا أمة الإسلام واعلموا أن دينكم دين علم ومعرفة وثقافة وليس دين جهل أو خرافة وليس دين جهل أو خرافة وكلما كان وكلما كان المسلم أكثر علما بدينه كان أحرى أن يتمسك به ويثبت عليه أيها الإخوة إن العلم فضله عظيم من أن يشحر وأوضه من أن يظهر فهو أعزب وأشرف مرغوب تتنافس الفضلاء لطلبه وتنافس الأذقياء لتحصيله من اتصف به فاق غيره عباد الله nausieni na nausia nafsi yangu kwanza kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika wamefaulu wale wanayomcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tututhibitishe kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na miongoni wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ni kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani Allah subhanahu wa ta'ala ametuhalalishia nini ametuharamishia nini na kujua hayo hayawezi kupitia isipokuwa ni mtu ajitokeze na ajitahidi ajitahidi kwa kutafuta ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maudhu ambayo kwamba tutaizungumzia ngawa ni maudhu pana tutazungumzia kwa uchache sana kuhusu elimu na fadhila yake. Kwani kila Muislamu ni lazima kwake kila Muislamu ni lazima kwake amjue Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiwango. Ujue vipi unataka kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ibada ibada ni ilmu tawqifi wakati unapomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni ilmu inapokelewa kutoka kwa Allah kumpitia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vile mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema sallu kama raaitumuni usalli na akasema khudhu anni manasikakum swalini vile mnavyoona vile ninavyoswali nachukueni ibada ya haji kwangu na tutachukua vipi ni ile kusoma ilmu na kujua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila hiyo ndio tunaona mengi sana yanazushwa katika dini kuna khurafat khurafat tunapozungumzia khurafat tunazungumzia mambo ambayo kwamba yanaletwa hayana msingi na hayana asili katika dini ima katika ibada za swala ama ibada za haji wewe muislamu lazima umjue Allah subhanahu wa ta'ala tangu vile utakavyoswali mpaka utakavyomaliza swala na baada ya swala ni nini na hapo yanapokuja wewe mwenyewe unajiuliza wakati naposoma naposwali katika swala fulani nakuta kuna mambo haya na haya na haya naposwali sehemu nyingine nakuta mambo haya na haya jiulize swali je haya mafunzo yapo ama hayapo na haya huwezi kuyajua sipokuwa kurudia ilmu ya Allah subhana wa ta'ala kumsoma na kujua dini ya Allah subhana wa ta'ala kwa sababu dini yetu dini ya Kiislamu ni dini ya elimu na thakafa na sio dini ya ujinga na ukhurafa kwa sababu ujinga ukikuja katika mtu katika umma basi watu ndio bid'a zinazidi kuingia kwenye umma mtu atakuja atajituka ilmu ye ana manzila ya ilmu akapoteza watu na watu wakapotea kwa hivyo tu ibada Allah tujue ilmu fadhila yake ni kubwa sana fadhila yake ni kubwa sana katika msingi wetu wa dini ya Kiislamu dinul islamu ni dinu ilmin dini ya Kiislamu ni dini ya kusoma sio lazima usome mpaka ukue alimun paka ukuwa mwanachuoni mkubwa lakini kiasi, kiasi ambayo kwamba ukifika huko ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala sababu Allah rasul sallallahu alaihi wasallam anasema man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atamtakia khairi katika hadithi sahih Allah subhanahu wa ta'ala atamfundisha dini yake lakini kiwango ambayo kwamba ujue halali yako ni nini haramu yako ni nini ili uweze kuepukana na haramu uweze kurubia katika halali kwa hivyo sababu hiyo nyoona wale ambao kwamba wamejua fadhila ya ilmu wamejua fadhila ya ilmu wao wana, wanafanya bidii sana kufanya nini kutafuta ilmu wanafanya bidii sana kukaa katika harakati ya, ya za, za ilmu ili waweze kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ni nani kwa uchache ujue Allah subhanahu wa ta'ala ni nani katika ibada yako usije ukafanya jambo ambayo kwamba usiyojua kwa sababu yule ambaye kwamba atasifika na sifa ya elimu basi anamkuwa anamzidi zaidi ya yule ambaye kwamba hayuko na elimu na elimu Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo elimu ambayo kwamba unasoma ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala anainua daraja watu Allah subhanahu wa ta'ala yarfa'u ahlahu darajatin wa yanfi wa nafa Allah subhanahu wa ta'ala musawatin baina al-alim wa ghayr alim na tunapozungumzia baina alim wa ghayr alim yule mjuzi anayejua kiasi fulani ambaye kwamba anajua yeye ni bora zaidi kuliko yule ambaye mfano katika ibada huyu anayeswali Allah anayeswali swala zake na anajua msingi wa swala nguzo ni nini tahara ni nini kila kitu ni nini yeye ni bora kuliko yule atakayeswali swala nyingi zaidi na hajui arkanu ni nini wajibatu ni nini kwa hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika katika Qur'ani yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat katika hiyo suratul mujadala kama Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idha qila unshuzu fanshuzu yarfa Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat katika hiyo tafsiri ibn Kathir ame ametuletea katika pokezi ya katika hiyo aya hiyo aya ilipo hiyo sura ilipoteremka katika siku ya Ijumaa na ilikuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika kikao fulani yeye akitoa darsa ya ilmu na mahali palikuwa dhaiku kana dhaikan pahali palikuwa pa kidogo pako pako pa, yani pamefinyika zaidi watu walikuwa watosheki na rasul sallallahu alaihi wasallam alikuwa kifadhilisha sana wale ambayo kwamba walipigana katika vita vya badra alikuwa anawainua zaidi na watanguliza na katika hadithi ambayo sahihi inaonyesha kuwa rasul sallallahu alaihi wasallam wakati alipokuwa kikaa sana sana anamweka Abubakar kwa kulia na Umar kwa kushoto kisha sana sana Ali na Uthman wanakaa mbele yake sababu wao walikuwa sana sana wanaandika wanaandika wahi na alikuwa kifadhilisha wale ambayo kwamba waliopigana katika vita vya Badr sasa katika hicho kikao wale masahaba walikuwa wametangulia wale walipokuja wale waliopigana katika vita vya Badr walipokuja wakakosa nafasi wakasimama wakasema asalamu alayka ya rasulullah anamsalimia mtume Muhammad SAW kisha wakasema baada mtume kuregelea salamu akawasalimia hawa wengine wakawasalimia hawa wengine kisha wakasimama ni kama rasulu sallallahu alaihi wasallam aliweza kujua kuna jambo fulani katika wao walitaka kukaa na wale sababu ya kutafuta fadhila ya elimu na wamejua Rasul sallallahu alikuwa kitanguliza ahlul badr kila mmoja alikaa hakutaka mwingine amtangulie mbele ya Rasul sallallahu waliona hiyo fadhila washapata mbele ya Rasul sallallahu kusoma elimu basi Rasul sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha akasema ya fulani qum ya fulani qum qum wewe amka wewe amka wewe amka na wewe keti keti akakaribisha akaamsha wao na walipoamka ni kama walichukia yani ni jambo ambalo kwamba haikuwafurahisha kufurahisha kuamshwa na kuwaweka wale wengine waliotangulia yani wale kuja nyuma yao basi ilipokuwa hivyo munafikuna wakaanza kuzungumza wakisema Muhammad Rasulullah anasema Muhammad Rasul Muhammad Muhammad laysa bi'adl Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio mwadilifu kivipi wale waliotangulia anawaamsha kwenye kikao kisha anawakaribisha wale ambao kwamba walikuja nyuma yao ndio Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya idha qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahu Allahu lakum ndio katika hadithi nyingi sana Rasul sallallahu alayhi akaamurisha mkikuwa kwenye kikao mpatiane wenzenyu nini nafasi wala sio maana yake kuwa Rasul sallallahu sababu kuna khilafu ilikuja katika baina ya ulama katika kauli mbili je mnapokuja mnapokuja katika kikao ni mtu inaruhusia mtu hamke atoke kwenye kikao mwingine haweza kakae katika hicho kikao sababu rasul sallam kuna katika hadithi aliwaambia sahaba qumu sayyidikum mwamkieni mkubwa wenu akae kwa wakata, wakatoa dalili nyingi sana dalili zikakuja dhahiri kuwa ni bora wakikuja mkikuwa kuna nafasi mfanye nini mwapatie nafasi ndio hiyo aya ikateremka hiyo ndio mwisho katika hiyo aya Allah subhanahu wa ta'ala akasema yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo elimu mnayosoma mnayosoma Allah subhanahu wa ta'ala anawanyanyua daraja anawanyanyua daraja kwa hivi hamuki hamko sawa na wale ambao kwamba hawasomi kwa sababu wewe utakapofanya ibada yako unajua unafanya ibada yako kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na unajua ni nini unayofanya ndio hiyo aya ikateremka kwa sababu nilizungumzia katika ilmu na pia kazungumzia katika qital wa idha qila lakum Inshuzu fanshuzu. E, mkiambiwa mwamkeni muende kwenye vita muondokeni kwenye vita. Lakini ashahidu hapo yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala ananyanyua miongoni mwenyu wale walioamini Allah subhanahu wa ta'ala na wale ambayo kwamba waliopewa ilmu daraja na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha fadhila ya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anasema inma yakhsha Allah min ibadihi alulama hakika wale ambao kwamba wana sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao kwamba wana sifa ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ni ulama ni wale ambao kwamba wana elimu ni ambao kwamba wana elimu katika tafsiri ya ibn Kathir akizungumzia alitupokea alipokea kauli ya e, Abi Hayyan Tamimi anapokea kutoka kwa kwa mwana, kwa mtu huyu mtu anasema kana yuqalu ulama thalatha katika zama zetu tulikuwa tunawasema wanachuoni wale maalim wako aina tatu kuna alimu billahi mjuzi mwenye kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kuna alimu bi amri llahi na kuna yule ambaye kwamba anamjua amri anajua amri ya Allah na kuna alimu billahi laysa bialim bi amri llahi na kula ambaye kwamba anajua Allah subhanahu wa ta'ala lakini ye hajui amri za Allah subhanahu wa ta'ala akazungumza mambo marefu akafadhilisha akasema wal alim bi amri llahi alladhi yakhsha allaha wala ya'lam akasema fal alim billahi wa bi amri llahi alladhi yakhsha allaha ta'ala wa ya'lamu al hudud wal furuda والفرائض akasema alalim ambaye kwamba tunakusudia ni yule ambaye kwamba anamuogopa yule ambaye anaogopa anaogopa Allah subhanahu wa ta'ala anajua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala ala kaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala kaharamisha akaepukana naye Allah subhanahu wa ta'ala akahalalisha hiki akashikamana naye yani yuko katika hududu ya Allah subhanahu wa ta'ala havuki mpaka ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu mtu anaweza kuwa katika alim lakini akawa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hayafati kwa hivyo anasema kuwa kwamba anakusudia hapo inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ni yule alimun bi amri Allah yule ambaye kwamba anajua hududullah alim billahi wa bi amri anajua Allah subhanahu wa ta'ala na anajua amri ya Allah subhanahu wa ta'ala eh anajua mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na faradhi ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amem, amemfaradhishia kwa hivyo bil ta'allum al kusoma elimu ni muthmiru li khashyati Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya wewe kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala sababu unapo anguka kwenye maasi na unajua kuwa ili jambo ni Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha ili jambo kidogo kinakuingiza hofu illa kwa wale ambao kwamba wameandikiwa kupotea unamkumbuka ili jambo nalifanya na Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu ama katika hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam amekaharamisha unakuwa mbali naye lakini yule mtu ambaye kwamba asiyojua yeye basi anakaa yeye ni wala hawezi kujipata nafasi kukaa kidogo kusikia darsa ama kusikia kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala hajui yetu ni kuamka kuja kuswali huyu mtu akiangua kwenye makosa na hajui yeye kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa chache zaidi kule kumcha Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa chache sababu hajui kenya anafanya kwa hivyo ndio ndio amefasiri kuwa tofauti hiyo inma yakhsha Allah min ibadihi ulama wala ambayo kwamba wana ilmu wanayo ilmu wao ni wanakuwa karibu sana kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu wao wanajua mabaya na mazuri ni yapi na tumezungumzia hapo alimu billahi wa biamrihi ay alladhi ya'rif hudud Allah wa fara'idahu ule ambaye kwamba anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na anajua amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nini aliyofaradhisha na nini ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza huyo ndio tunapokusudia katika huyo katika hiyo aya na kuna aya ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kuonesha fadhila ya mtu ambaye kwamba ana ilmu Allah subhanahu wa ta'ala anafadhilisha anasema katika katika قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala katika hiyo aya anasema wale ambao kwamba wanamshuhudia Allah kuwa hakuna mola apasaye kwa haki illa isipokuwa yeye peke yake na malaika yake wale ambao kwamba wanamshuhudia Allah subhanahu wa ta'ala ni malaika wake ni ulul ilmi na wale ambao kwamba wamepewa elimu qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim katika hiyo aya inabainisha kuwa malaika wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala kisha baada daraja wanapokuja baada yake ni wale ambao kwamba wamekuwa na ilmu wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala zaidi hapo zaidi ya yule ambaye kwamba asiyojua Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu yule anayejua Allah subhanahu wa ta'ala ni karibu sana kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo sisi waislamu ibadallah فعلينا باجتهاد بتعلم لنعلم فرائض لنتعلم فرائض الله سبحانه وتعالى ولنعلم حدود الله سبحانه وتعالى tujitahidi kujua faradhi ya Allah subhanahu wa ta'ala na hadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa uchache jipatie nafasi hata kidogo ukae kwenye darsa sio lazima uende kwenye kilasi ukae kidogo ujue unapo ujue ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala nini amekufaradhisha katika ibada at least arkanun khamsa ambayo kwamba tunayosoma ujue nini ambayo kwamba inaambatana katika hizo nguzo tano ambayo kwamba swala zaka saum haji hata kama hutaingia katika ile kwa undani lakini ujue kwa uchache kwa sababu utakuwa unafanya unaswali unaswali swala yako kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kama inapokea katika salaf sahih walikuwa kisema mtu ambaye kwamba yule ambaye kwamba anaswali raka mbili na anamjua Allah subhanahu wa ta'ala na anajua raka mbili vile inavyotakana yaswali ni bora kuliko atakayeswali raka zaidi wadhakaru 70 raka yule ambaye kwamba hawezi hamuelewi Allah subhanahu wa ta'ala sababu huyo akiswali nyingi hajui ni nini halali hapa na nini haramu anaweza kuswali hapa ana najisi na mengineyo ibada Allah فاعلموا أن أعظم ما تنافس فيه المنافسون وأغلى ما غبط عليه المؤمنون tujue Allah subhanahu wa ta'ala kile kitu ambacho kwamba wale ambayo kwamba wanafaa wafanye bidii ndani katika tanafasa fihi tanafisuna ambaye walikuwa wanafanya tanafus kuanzia masahaba hata salafu saleh na kutokana na kisa ambayo kwamba nilitoa kabla yako ni na pia maghubita fihi almuqtabiun yani wale ambayo kwamba walikuwa wanakuwa na ile wivu yani wivu sio hasadi mtokee lakini wivu ni kuwe kama fulani ni ilmu inapokea katika sahihi min hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala la hasada illa fi ithnain rajulun ataahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fi alhaq wa rajulun ataahu Allah alhikmata fahuwa yufdi biha wa yuallimuha hadithi katika sahihain hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema hapana hasidi isipokuwa katika mambo mawili na hasidi imefasiriwa hapo almurad hasad huwa alghibta ni ghibta walghibta maanahu an tatamanna mimma ala alinsan wala an tatamanna an yakhruja minhu mimma alayhi yani unatamani kile kitu ambacho kwamba iko kwa mwanadamu lao kigekuwa kwako tofauti yake na tofauti ya hasadi sio kutamani kimuondokee ndio mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema la hasada illa fi ithnain hakuna hasadi yani uivu ya kutamani ili ili kitu kiko kwa mtu fulani lao ingekuwa kwangu ila kwa mambo mawili mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala amempatia mali akampa hiyo mali na hiyo mali hatumii isipokuwa kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala huyu mtu mko naye huyu mtu lazima utamani wewe kama sababu anafanya fadhila kubwa ambayo kwamba itamnufaisha sana katika katika akhira yake. Na pia katika dunia. Sababu Rasul sallallahu kama ukitoa sadaka Rasul sallallahu anasema maana kasa sadaka. Sadaka haipungui bali Allah subhanahu wa ta'ala anaongeza sadaka na يوم القيامه Allah subhanahu wa ta'ala ataona mengi zaidi kwa hivyo hakuna hasadi ila kwa mtu kama huyo kisa ya pili ni mtu ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atao alhikma ay ilman Allah subhanahu wa ta'ala amempatia ilmu nayo ilmu anatoa na anafundisha naye watu watu kama hao mkuwe na hasadi kwa sababu na hao watu yani watu kama haina wao ile hapa na shahidi hapa ni yule ambaye kwa sababu elimu ukitoa ukifundisha watu hiyo elimu inakuwa nini hiyo elimu inakuwa ni ni sadaqa tunjaria kama rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi fulani alitaja katika katika miongoni mwa amali ambayo kwamba itabaki katika dunia unaipata thawabu yake miongoni mwake au ilmu yuntafahu bi ilmu ambayo kwamba ushafundisha watu wana wanafaidika nayo kwa hivyo wao wanakuwa uhai katika nini katika dunia wao kwa hai katika dunia na tujue pia kuwa na ilmu ni tariqo ila aljanna ukikuwa na ilmu ni tariqa ni njia ya kuingia peponi ukiwa na ilmu na ilmu unaitumia vile Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha basi ni njia ambayo kwamba ya kukufikisha katika peponi njia ya kukufikisha katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni njia ya kukuepusha na kutokamana na moto ya Allah subhanahu wa ta'ala inapokelewa na hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به الى الجنه hii hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Imam Muslim kuwa Abu Huraira anasema amemsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema yule atakayetoka tu katika njia kutafuta ilmu inakuwa ya sababu yake Allah subhanahu wa ta'ala kumfungulia njia kuingia janna kivipi unaenda unasoma ilmu unamjua Allah subhanahu wa ta'ala unajua halali aliyohalalisha Allah subhanahu wa ta'ala haramu ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha inakuwa ni njia yawe kufanya nini kuepukana kuingia janna na kuepukana na na moto na ilmu ina athari kubwa sana kwa mwanadamu sababu mwanadamu akikufa tunakuta tuna kuna wanavyoni ambao ametutangulia wengine makarne zaidi ya karne kumi iliyotangulia lakini paka saizi tunawataja kuna ma, vioni wengi sana ambayo tunawataja kwa hivyo hii ni kuonesha alalim kadi ya mtu wao madfunu fil ardh walakin atharuhu baqiya fil ardh yeye anakuwa madfunu amezikwa lakini athari yake inabaki na kila mara tunataja mnasikia mnamtaja mwanachuoni fulani labda mwanachuoni wa karne na makarne kwa hivyo elimu ina fadhila nyingi na pia elimu kila moja anafanya nini anafanya anamuombea ana mtu ambaye kwamba anakuwa na fadhila ya elimu kama hiyo na katika hadithi nyingine inafanana na hadithi tuliyotangulia lakini hadithi ndefu ambayo kwamba imepokelewa na Abi Darda radhiyallahu anhu anasema nilimsikia Rasulullah hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Abi Daud na Tirmidhi anasema nilimsikia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema yule atakayetoka anatafuta ay eh, yabtaghi fi ilma anatafuta ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala atamsahilishia njia kuingia peponi wa innal malaika latadhu ajnihataha li talibil ilm le hakika malaika wanaweka mabawa yao kwa mwenye kutafuta ilmu sisi atuoni na rasul sallallahu alaihi wasallam ametuambia Allah subhanahu wa ta'ala anajua vile ameamrisha malaika wao wanaweka mabawa yao kwa huyu mtu ambaye kwamba anayotafuta ilmu hii ni fadhila kwake kutembea katika mabawa ambayo malaika anakuwekea kisha akasema katika hii hadithi rasul sallallahu alaihi wasallam anasema kwa sababu gani ridha bima yasna kwa mambo ambayo kwamba anafanya. Hiyo ni fadhila ya kunini? Kutafuta ilmu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na malaik na alimu yule ambaye kwamba anasoma la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard walamsamehea wanamuombea maghfira wale ambayo kwamba wako katika mbinguni na katika ardhi malaika na wengineo hata alhitan fi madha fi albahr hata samaki wakikuwa baharini wanamuomba wanamuombea dua na mtume Muhammad sallallahu anazidi kusema wa fadhlu alalim ala alabid ka fadhlil alqamar ala sa'ir alkawakib fadhila ya mtu mwenye elimu kutokana na yule ambaye kwamba sio kuwa na elimu mtu wa kawaida ni kama jua ikafadhulul e, alqamar kama mwezi unapoiona inapoanga inapokuwa na mwanga zaidi kuliko kuliko nyota zingine wa inna alali wa inna alulama warathatul anbiya na hakika wanachuoni wao walirithi mitume na mitume hawakurithi hawakutuachia dirham wala dinara lakini wametuachia nini wametuachia alilm aqulu ma astaghfirullah li wa lakum innahu alghafurur rahim astaghfir الحمد لله alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd ibada Allah usikum wa nafsi bitaqwa Allah faqad faza almuttaqun tumesema kuhusu masala ya ilmu ni ni pana zaidi na kuna akwali za salafi ambayo kwamba amezungumzia kuonesha fadhila ya ilmu naye ni nyingi sana nimeipokea isipokuwa kwa wakati kutokamana na wakati mimi nitawahusia katika kila muislamu ajue ni lazima asome elimu kiasi ambayo kwamba itaweza ukikuta kuna majalis ilmu na usome na unaposoma elimu mchague mtu gani unayosomea sababu elimu ukipokea katika njia sahihi itakuwa ni njia kupokea ukipokea katika njia ambayo hiyo sahihi itakuwa pia ni njia kupoteza sababu katika wenye ku, wenye ku, kueneza elimu wako tofauti kuna ule alimu ambaye kwamba anakuenezea elimu kwa njia ambayo kwamba sahihi kuna hoja na kuna dalili na wewe kitu gani ambaye kitakusaidia kitakusaidia kujua anapokuambia hili jambo anakutolea dalili sahihi na kukuthibitishia sio wewe ukikaa mfano msikitini saa hizi mtu akaamuka akazuisha uzushi fulani katika katika dini kwa sababu wewe ujui pia unafanya vile anavyofanya lakini kama wewe unataka kuelimika unasema mbona huyu anafanya hivi mbona hawa wanafanya hivi na wale hawafanyi lazima katika hawa wawili kuna mmoja yuko sawa na mmoja sio sawa wewe kwa nini mnafanya hivyo ah ilikuwa hivi na hivi na unamsikiza hoja yake vizuri na nyinyi kwa nini hamfanyi hivyo kuna hoja na hoja ukisikia hoja tu ya kutuhuma tu hawa ni watu aina fulani hao si watu aina fulani hawa kwa hivyo unajua huyu hana hoja lakini watakwambia tunasema hivi sababu Rasul sallallahu alisema hivi katika hadithi hivi na hivi na hivi na hivi na hivyo basi unapata hoja na una kupata mtu mwanachuoni ambaye kwamba atakufundisha katika njia kisaha wako wengi na pia utasaidiwa na wale ambao kwamba Allah Subhanahu wa ta'ala amewapatia kiasi ya ilmu kujua sababu ukijua ilmu sahihi ndiyo njia ambayo kwamba utaenda kwa njia sahihi sababu utaepukana na shirki kuna wale ambao kwamba wanajuzisha hata watu kwenda kuomba kufanya tawasuli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 muzidishe kumswalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku ya Ijumaa ina fadhila kubwa sana katika dunia na akhira Allahumma warda Allahumma lil khulafa'i ar-rashidin Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali ibn Abi Talib wa jami'i sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا اللهم اشرح صدورنا لطلب العلم واهدنا طريقا مستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله